Kaže poslanik Ali Salatu Selam, seferu kit'atum min al-adab. Put je dio džehennema. Kako god uzmiješ, put tvoj avionom, kamionom, čim god hoćeš. Uglavnom, ne može se, znači, ovaj, derogirati govor poslanika Ali Salatu Selam. Nego se mora potvrditi. Nama je posebna čast i nismo došli osim Allah najbolje zna šta u svojim prsima nosimo, a to je da se namiršemo ti bratski lijepi osmijeha, lijepi selama i da zatražimo o svoje braće, da molimo jedni za druge, da vidimo vaš hal, jer Musafir, on, you feed, we estafid on koristi i on se koristi. Znači, da doješ ovaj ambijent, pa da poslušaš ovako jedno zaista ovaj, znači, menhersko predavanje, jer svi mi pričamo i trošimo se, a malo ima, znači, dopunski punjenja, se punimo, pa je to i za nas velika, velika korist. Ono što bi vam kazao ovih nekoliko minuta, a vi pokažete ovako kad bude vakat ezana. Sebi vama, draga moja braću, držite se ovakvi ovi menherski predavanje. Znači, neš, nečega što je u serijalu, nečega što je, znači, evo vidite, ovaj naš brat daje, daje sve od sebe, zaista da ne bude dosadno, znači da ovaj razgali, pa se malo i našali, i to je sve, tako je on naučio od Leme znači nešto što treba servirati ljudima, ti možeš izručiti i šerpi onu čorbu neko, pred nekoga. I on će nekako se, on će se nekako nalizati sa otuda i ovdje da, međutim, kad mu to lijepo serviraš, jel tako, pa mu dadneš ambijent da se on raspoloži, da tako, onda on to fino, jel, pomete, baš onako kako to mi radimo. Evo ja sam pomeo malo prije, pa zato me nosa čito vrijeme. Ne znam šta je sam sa sebom. Ali ono što manjka, draga moja vraća, treba, znači da, kao što nosimo lične dokumente. I čim bi sad rekao švabu, a usao izbite, ti bi odmah tražio po žepu gdje stavio. I znaš, od prilike 90% gdje to ostavljaš. E tako bi trebao svako od nas da ima defter i olovku i da ne bude ono ko što se stalno ponavlja, dobar vas. Šta je govorio hođa? Ne znam, Boga mi pa dobro je govorio. Ma sam vas vidio, čuo. Ali, znači, jer draga moja braća, kad će doći al ilmu fi sudur? Al ana al ilmu fi sudur, sad je znanje, znači, u redojima. Znači, sad je znanje u knjigama, A nekada je znanje bilo u prsima. Pa kad će doći znanje u, prsi, u prsa? Kada se bude iz ti sutura uzmano fesudur. Znači kada se iz ti znači ovaj, poglavlja bude pamtilo, pa koliko ko može. Znači, koliko imaš klipova, toliko ti je motor jak. Je li tako? Ako je 1.2, ti su tebe motor konaj i prikod kahve, ne mere puno, ali mora po gradskim uvožnjima manje troši tamo. Ako ima, jel tako, sad se ja malo mahanik petlja. Kad ne zna, plavo vjeru, onda se mora petljati u tuđi oblast. Zato jednom, kad nam je jedan veterinar brinuo se za din u ratu tamo kod nas, napisao jedan članak i obtužio nas kako mi razvaljivamo džemate, kako mi ovo, ono, znaš, kako smo mi opasna pojava za bošačko društvo. Pa mu je onda Ako se ne varam, Zohdi Adlović odgovorio u novinama i rekao veterinaru i onda se on izrazio da radi svoj posao. Ovaj, da radi ono što je on u stvari naučio, kaže ti se ne znaš znači u Koranu i sunnetu. Pa zato, draga moja braćo, znači, defte neki uđer, pa od jednog od ovih velikih hadisa jedan pribilježi. Pa kad budeš to zapamtio, treba će to. Ona će samo doći, ono što bude u prsima, ona će doći na jezik kad bude najpotrebnije. I često kad s nekim raspravljaš i govoriš, i cilj ti je da on krene pravim putem, i budeš iskren. Kaš, odakle mi to, kako sam se mogu sve toga dokaza u datom momentu? Jel tako? Primjer, radi imaš hafiza puno koji zna nako redoslijedom Kur'an. I on je ko Sejko ili ko ovaj 11 sad ne zapinje nigdje. Ali kad mu kažeš, daj mi neki dokaz za nešto, on kaže, molim vas, samo Kur'an proučiti, dok najiđe kada je tog dokaza. Znači, njemu je ostala sad sljedeća dređa, da uči gdje se koji ajet nalazi. Pa onda neki idu malo naprijed pa kaže, je li god na početku stranice ili dole, a tu je negdje tako. Zato pomalo bilježiti da bi, znači, učili vjeru, da ne bude, jer ova će se knjiga, ova lijepa knjiga, ona će se, jel tako, jednoga dana, završiti. Mi ćemo nju pročitati. Međutim, šta ćete vi se okoristiti na kraju? Nećete se puno okoristiti. Zato treba pomalo znači, pisati, bilježiti ili ovu tehniku koristiti, da već mora tako, pa nekoliko puta. Znam da sad ovo predavanje, ti dođeš kuć, pa pošar sa svojom ženom, pa sa svojom djecom, pa onda jednom sam, pa još jednom sam, pa još jednom sam, pa još jednom sam i još jednom sam. I e onda dođeš ovdje i kad onda še kaješ, šta sam ogovodio, ti ne kažeš, ti odmah imaš pitanja iz one prošle lekcije, imaš šta se pojasni, je jel tako? I zato šeho Femin Rahimahullah, kad bi ovaj govorio, imao jednu taktiku. Počne ajet, kaj nastavi? Ne znaš, sudal kep, Sram te bilo. <laughs> e, kaže, ti, ti, ti, ti, tamo što se tamo kriješ za stop i tako dalje. O, to su uglavnom, i znalo se onda u prvi red sjedaju oni naj, znači, Weberovi sjedaju prvi red, tankiste i ostali. A, ovaj, e, zato, da će treba, znači, ovaj, učiti pomalo, pa će to doći uz Allahu te barek i pomoć. Ono što vam još kazao, braću, ovo je dug put, maraton je ovo. Ja sam na ome putu svašta ovako nešto govorio, ono što sam kontao da trebam ispoljiti što u svojim prsima nosim od nekakvog znači ovaj usmjerenja te omladine do neki bitni momenata na koje treba vratiti pažnju. Pa ne volim se ponavljati. Ali eto, vama ću večeras kazati ukratko nešto o jako bitnom momentu, a to je sabr na putu. Jer vidim, znači, da nam svima toga manjka. Pogotovo u ovom temperamentnom, napornom ovaj, e, tempu života gdje je stvarno, znači, više ne možeš brojati ni dane, ni mjesece. Izgubili smo se i u vremenim prostoru. Živci su nam skroz na, na nekakvom ovaj, nezavidnom nivou pored takvi ti blagodati psijatra, psijatra svakom čošku, da, ali ništa nam za živce osim samo neke droge nam daju pa nam još gore bude. Zato nam treba sabor na ovome putu, jer ovo je dug put i razno ćemo, znači, neprilika, iskušenja, nepredviđeni momenata doživjeti, pa nećemo to moći podnijeti ako se ne budemo dobro pripremili da se na tom putu strpimo. Sad će nam vjera pomoći. Svi ibadet idu u prilog da ti i nas put tamo gdje se zove sabr. Pa zato je, znači, ovaj Allah Đelešanuhu na dosta mjesta spomenuo sabr prije namaza. Zato što ti nemaš najta ko nemaš sabora. I zato ćeš vidjeti ko ima manje sabra, sto puta se počeši, sto puta se namješta, okreni se tamo, okren se vamo, ne mere jadnik istrpiti neki 15 minuta da se on potpuno smiri. A kako onda da se nećeš je čita život, da se je neko leba na ome putu? Zbog toga nam Allah te barek je odala puno u Kur'anu spominje, spominje sabr. Preko 40 puta se spominje sabr u Koranu i Sunnetu, gdje znači, ima za cilj da se mi u tom pogledu što više odgojimo da bi mogli podnijeti iskušenja koja će doći. Pa između Allah, između ostalog Allah, tvar koji tada kaže, vjednicima se obraća, ja i joj ledina amen. Istainu bi sabri u sada. Inna Allahe na sabirin. O vjednici, tražite sebi pomagača, Nek vam sabur bude pomagač i namaz. Zaista je, znači, Allah sa strpljivima. Fasbir sabren džemila. Saburaj na najljepši način. Pa sura al asr završava se sa sabrom. Znači da čovjek se strpi na imanu. Da se strpi na dobrim dijelima da se strpi na preporučivanju istine. Da se strpi u tom ibadat koji se zove sabr. Kako da saburamo? Pa primjer u tome su nam Allahu i poslanici. Saburajte kao što su saburali odabrani poslanici. I zato je Kad pogledamo poslanike, ali i salatu wasalam ejma'in, vidjet ćemo da su ostavili, znači, rekord u pogledu sabora. U najtežim okolnostima i, i momentima. I zbog toga ova vjera je nezamisliva, draga moja braćo, bez sabora. Pa nas Allah iskušava raznim iskušenjima. I to nas Allah iskušava pomalo. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ كُوْغَا الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah nas iskušava malo sa strahom, ne puno, odmah ti crkvu. Malo sa glađom, ne puno, ti bi odmah ohladio se. Gubljenje je metka, metkova, usjeva i života. A sve pomalo. Umreti neko u poraci, pa to se od osabori. A zamisli, odjednom se desi da svi pomru. I to se mora osaboriti. Ali Allah Đelešanuhu, znajući kao naš gospoda da smo mi slabi, da je čovjek stvoren kao slabić. Daje mu iskušenja na rate, polako. Shodno opet njegovom, njegovoj visini imana. Pa nas pomalo iskušava, a kaže ti obradovi, on je strpljivi. Koji šta i god zadesi, bilo kakav musibet, kažu, mi smo Allahu i Allahu se Zato Kur'an kaže Am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin Zar mislite u džennet? Mi kad kažemo mislimo. Ne, ne, zar računate? Uzmeš što je sad šej govorio pa pa to prebilježi da vidiš česti dokle si došao. Malo se, znači, ovaj, iskontrolišiš i vidiš šta kaže jednako. Zar računate? da ćete ući u džennet, a da Allah te bareke o ta'ala neće ukazati na one koji se bore na Allahovu putu. I da neće da ukazati na strpljive. Koliko treba, znači, pripreme imanske i fizičke, psičke, da čovjek pobjedi te sve, znači, strahove, pobjedi te sve izazove, i odazove se u najbolje redove. To ne može osim uz veliki sabr. I zato će Allah ukazati na one koji su strpljivi. Pa vidi, vidi znači, analizirajući, gledajući, draga moje braću, u kakvo mi, evo, živimo sada halu, u ovim raznim fitnetima, kao što je, znači, kao što su ta crnila noći, kao te velike tamne noći. Kako izaći da progledamo i da izađemo iz tih mina zabluda ako ne bude velikog, velikog sabra. I zato nas svaki ibadet odgaja u pogledu sabra. Evo sad će hađ. Jel tako? Pa ako ide na hađ, vidjet će koliko treba tamo sabrati. I zbog toga nije džaba Kur'an postavio uvjete da bi ti bio hađija kako treba. A da ne budeš turista. Evo vidite, puno turista ode. Dođe još veći banditi od tuda. A to je ibadet u najboljim danima. Jer najbolji dani u godini su, znači, ti deset dana do hijđeta. Najbolji dani. I najbolji ibadet u njima hađ. Samo je bolji muđaj koji ode na Allahov put, odnese i metak i život i ništa ne vrati. I nije džaba rekao poslanik, kada je sad sam, men hađe volem vjerfus, volem vjefsuk. Rađake je umin voledatvu, voledatvu umu. Ko ne bude, znaš, ko obavi hađ, a ne bude grešio i ne bude se sastajao sa ženama, Vraća se kao na dan da ga je majka rodila. Pa koliko tamo treba tog sabora različiti ljudi, naravi, okolnosti, ibadeti za ibadeta, treba hodati, treba pratiti sve te obrede i tako dalje. Pa to sve čovjeka znači odgaja. A pogotovo, draga moja braća, u ovome našem radu za islam. Pa vidiš brata muslimana iz starog zavjeta, znaš, prođe pored tebe, pravi se, ja ran da te ne zna. Valja to osabot. Pa valja osaboriti izazov griha koji se nude na svakom koraku. Da čovjek ne padne na tim skušenjima. Pa valja osaboriti izazov znači ovih dunjalčkih stvari. Pa porodica biće i djece, šta se od vama. Zato preporučujem, draga moja braćo, i sebi i vama sabr. A kako kažu učenjaci, sabr se dijeli na tri vrste. Sabr na onome na što je Allah Žešan naredio. Naredio ti nisu uvijek isto raspoložen. Kad si odmoran, imanje i kad si umoran kad si bolestan i kad si zdrav, kad si u ovom i onome stanju. Znači, moraš se strpiti na izvršavanju Allahu i naredbi. Moraš se strpiti na ostavljanju Allahu i zabrana. I moraš se strpiti na Allahu i kaderima. Allah nešto odredio u kaderu. Iskušao te s nečim. Gubljenjem ovih stvari koje smo pobrojali njima slični. Moraš se strpiti. I kako ćeš znati da ti dobro ide u pogledu sabora? Kad sve prođe i ti se ohladiš i drugi se ohladi, jel tako? Nije to saboranje. A sabru inda, inda sadmetil uda. Sabr je kod prve pleske. Znači, kod prvog udarca. Onoga momenta kad te nešto zadesi, tad da staneš. I do kraja znači razumom, uputom odmeri šta bi trebao i kako bi se trebao postaviti. Pa je li tako često nam se dešavate, kako vi zađe ona riječ? Volio da nisam rekao nego bar jedan becini, jel? Ili više od toga. Ili kako mi se desi ono ili kako mi se desi ono, jel? Pa je to to. Kod prvog je, znači, udarca ispitivanje sa brojom. Ne treba bukvalno svat, dođe čafer ili te ponizi ili želi da te ponizi i ti kažeš, e, ja sam ona naučio na predavanju, znači ovo je ovaj, sabrik od prvog udaca, gdje ti ješ mene udari? Ne, ne, ne, ne. Nego fino, ko on uvrijedio Allah, njegovog poslanika, ako ga možeš fino da ga razvučeš kod tepi, uz Allahu pomoć, imat ćeš za to nagradu. Procijeni malo, vidi. Thank you ovaj, jer znaj da će ga Allah poniziti zato što on znači će biti ostavljen od pomoći Allahu je Đelešanu. A Allah Đelešanu kaže Inna Allahi udafi ani ledina amin. Allah štiti one koji vjeruju. Wa kana haqqan alina nasul mu'minin. Allahu je pravo da će pomoći vjernika. I zato Allah Đelešanu je dao svakom vjerniku, draga moja braća shodno njegovog ispravnog imana i tako dalje, ono što je dao i poslaniku sallallahu alaihi ve selleme, kao što je rekao poslanik alaihi sallam, dato mi je Petro, nije dato ni jedno drugom poslaniku. Potpomognu sam sa mjesec dana hoda strahom. Ti ovdje sjediš, mino zikriš, a neko tamo kaže, <clears throat> ima neko selo tamo, uf, šta radi? Siju paprike, je li paradajz? Pa da smo se mi okrudili paprika i paradajza, niko nas ne spomenu. Šta radimo? Mi se pripremamo 300 na sat. I badetimo, učimo Allahu u knjigu. I oni znaju da mi to radimo. Oni to znaju dobro. Ali opet, za svaki slučaj, 650 iz planete Majmuna odaberu E, hajte gore. Dođu. Ja. Zato što mora se potvrditi govor poslanika, ali salatu sada tu sran. Jel tako? I zato će, znači, zato mi smo potpomognuti sa svake strane, ako budemo mu'mini. Zato nema razloga za pesimizam, nema razloga, braćo, za razočarenje. Samo imati, znači, veliki optimizam, uz Allahu pomoć, ali ne, bu, ne biti znači u zamu, u obmani, nego znači kvalitetno priči, odgoju, a između ostalog znači tim temeljnim stvarima odgoja, a to je između ostalog znači nešto što mora ući u naš znači cjelokupni život, a to je sabr. Da se odgajamo, da se strpimo u dobroti, u tegobi, u nekakvim neizvjesnostima i zbog toga ćemo za Allahu pomoć tabareke wa ta'ala biti znači nagrađeni. Ne treba požurivati stvari. I zato je došao jedan od ashaba poslaniku, ali i salatu wasalam, i rekao, o Allahu, poslaniće, šta se više čeka? Zar mi nismo na istini? Zašto se ne okušamo sa mušnicima Mekke? Jesmo mi na istini? Pa ga onda poslanik Ali Salatu Oslam odgaja. Kaže, bili su narodi prije vas. Kome bi zbog vjere čupali meso kliještima od njegova tijela, ali ga kaže, to ne bi odvratilo od Allahova dina. Bili su ljudi kojima bi pilama pilali glave više na dvije pole, ali to kaže nije odraćalo od njihovog dina. Šta ovo sve znači? Znači, malo te vadiš trn bez anestezije, ha? pa sav komšiluk mora koristiti one, jel tako, čepiće za uši. A zamisli, jel tako, da dođe do nekog većeg hiruškog zahvata. A zamisli, znači, da ti je život u pitanju. Valja se na tome svemu strpiti. Kaže, ovaj će din pobjediti. Ovaj će din doći gdje dolazi dan i noć. I doće vakar kada će čovjek ići iz jednog predjela u drugi dio i neće se bojati za sebe nikoga osim vuka za svoju jahalicu za sebe. Ali kaže nekom u nas on mustađirun. Ali vi ste, kaže, narod koji požuriva. Znači, ako se čovjek užuri, zato mi često kažemo, saburaj. E, treba saburat kad je u tvojoj koristi, kad je u mojoj koristi jel tako? Ali, znači, to se treba odgajati, jednostavno to mora čovjek svakodnevno da trenira i nabija svoje mišiće koji se zovu sabr, da bi bio, evo vidite danas, znači, samo nek ne ide nešto pet minuta po planu, kako se odmah uznemirimo, kako se uspaničimo i tako dalje. A zamislite onda da bude u pitanju, je li tako, ovaj, život ili da ovaj gledamo velike, znači velika iskušenja koja se mogu desiti u našem vremenu, mi to ne znamo. Pa zbog toga preporučujem i sebi i vama sabr i to ne običan sabr, nego sabr onđe nije. Lijepi sabr koga su pokazali poslanici, a to je između ostalo, kako kažu učenjaci, da kada te nešto zatrefi, da se samo, znači, da svoju tugu i jad iznosiš Allahu Đelešanu. Znači je to od te svoje, od tog svog odgoja i jedeba prema Allahu Tebareke wa ta'ala i ne ispoljavaš puno prema ljudima. Nego da jednostavno pokažeš kao da je to ništa, idemo dalje, to se podnosi. I zato ćemo za Allahu Tebareke wa ta'ala biti dobro nagrađeni. Molim Allaha Želešanu da popravi naše stanje u svakom pogledu, da nas obskrbi velikim sabrom i da budemo od ljudi koji neće požurivati, a neće, znači, ni za milimetra od dina ostupati, koji će biti ponosni sa svojom vjerom, kad treba žešćina daći vatri, kad treba blagost daći lina, kad treba sabura pokazat će sabor, fe kulli makan maqal svako vrijeme ima svoj govor ili svoj kodeks ponašanja a to ćemo naučiti uz Allahu pomoć ovako okupljajući se i zato vi ovde konkretno na zapadu znači po danu ste uglavnom radno gledajte bar ovaj večerni period da se on dobro iskoristi znači svaku noć kada bi bilo predavanje između Akšama i Jacije, to je, znači, malo. Ali eto, kad bi bar taj period rekli, radim toliko preko dana, inako moram otići bar na ta neka tri namaza u džemata, mora sve pet. Ali hajde prepostavimo da se tamo negdje dva namaza na putu, negdje i ne možeš doći nikako daleko ti je, klanjaćeš tamo gdje te namaz ufatio, spostaviti džemat ili kako već može, ali bar saba, akšam i jaciju, da to bude u džematu, pa poslije sabaha da bude neka halka, da se okoristimo, jer tad mozak najbolje tad seraj radi, a između akšama i jacije da iskoristimo i je to, imamo nagradu kao da smo u ribatu na Allahom te barake o tala putu, da uvijek ovako prebiramo, e vidimo ovdje, maša Allah, ovaj, Sahih Buhari, da prebiramo znači ove naše čitabe i da se tako znači odgajamo u tom duhu i kao što jednostavno niko ne polemiše zamislite sada odjednom neko kaže nema više večere mjesec dana nikako ne sviš večera pa to bi bilo obježivanje pa čekaj pa kako ću pa da imalo me privikava jel tako jel? nego je to nešto što je ušlo u naš aur to mora biti mora dočak ručak, večera, to mora biti. Pa je puklo, puklo je stalo, negdje pukli, jel tako? Ove. E, to je tjelesna hrana, a šta je sa duhovnom hranom? Pogotovo kad vidiš gdje oživiš. Svaka druga kuća, javna kuća. A i ona što ne piše da je na njoj javna, jel to moralna kuća? Skoro mi kaj jedan brat radi sa njim starima, pa i voza iz WC-a nazad i tako dalje. Baba kaže go, raspada se. Preko 80 godina. Kaže, imam jednu želju. Ali alte, što će biti ovako otvoren. Pa je rekao, brat, izvoli šta treba. Kaj mogu li ti jednom usta poljubiti? Ostoji onaj lahaluk njen, lopovluk. Ne može to. Men, aše, ala, še imate, ali Čovjek na čemu živi, mora na tome i odati. Pa ko živi na moralu, on umire, jel? Moralno. Ko živi na islamu, umire sa šehadatom za Allahu pomoć. U globalu, ako živi na nemoralu i na svojim lopolucima, znači mora to, znači, do kraja gurat. Jer nije šala, valja džehennemska područja naseljavati. Nas Allah od toga sačuva. I zato kad već znamo gdje živimo, pošto ovdje šarija to nije propisano da bježimo u pećine. U smislu, kao što je bilo kod Benu Israila, znači ako budeš pobožan kod Burhisa i ostali, i znači da bude izolacija od naroda, bježi negdje u pećinu i tu uklanjaš i obožavaš svog gospodara. Ako već to nije propisano ovim šarijatom u smislu da to stalno bude naš menheđ, iako je to nekada pohvalno, da se čovjek malo izolira, izmakne, distancira, malo razmišlja o sebi, onda, znači, nema nam druge nego pježati u Allahu te bareke utala tala kuće na zemlji. A to su mesiđidi. I ne samo radi namaza, jer to je temelj bez toga, to moramo svakako, nego uz namaz još da ponesemo, znači, ono što je kazao malo prije šejh, a to je, zaista je to tako, mi nismo odgajani od malo nogu. Mi ne znamo šta je edeb, šta je bonton, Jel tako? I zato sad kad na taj, znači na tu hrđu, našu moju i tvoju, nakalamiš nešto. Jel tako? Pa ko je bio koljajivo, nauči sad Kur'an i sunnet i sam se svađa s ljudima. Jel tako? Ko je grub, ovaj, ja pitam jednog, jedno, jedne prilike, ovaj, Pierre Pogela, kako ti deberaš sa ovom braćom? Pa kaj nekad ovako izbubam, kaj moram, ostalo mi to malo Ova. Znači, e, to je rekao u šali, ne dešava se tako. Znači, mi imamo, znači, mi nismo odgajen mali nogu, je tako? Nego jednostavno, imali smo babu i mamu koji se zvao televizor i oni su nas usmjeravali. Sad je plazma, to je malo modernije. Ova. Uglavnom je od kraja do kraja zida. I sad se isprepadaš u svojoj kući jer ima nekakve sad takve takvi strašni filmovi da misliš da glumac izletio iz televizora tebe ganja pokuš. I zato uglavnom sad u ovoj turneji samo me brat zavodi u čošak 1, 2, 5, 10. Nisam nešto dobro, neko me prati. Ovo, prako i mene prati. I dobri i loši. Ovaj. Ali kaže, stvarno, kaže, ja nikad nisam, ja sam kaže muškom, nekakve strahove, ovo, ono, jadnik iz pretadosti. Ne smije uopš pisati od djeteta, od žene, od televizora, od papagaja, od ovoga. I normalno mora biti čovjek koji je odan dvije noge, ali lud, poludio. došao iz svoje prirode. I zato kad sve to znamo da je to tako, draga moja braća, onda nam nema drugi nego što više u džamije i što više znači učiti učiti ovaj din i znači jednu po jednu kariku dotezati kako nam treba jer tek će doći. Ovo je sada znači samo zagrijavanje e, ovoga dunjalka u svakom pogledu. Pa kako ćemo to podnijeti? I zato vidjeli ste kad se ovako nešto desi, nekakva katastrofa, ovo ili ono, sudar nekakav, kako nevijenik to podnosi, a kako vjerni podnosi. E to je taj sabor koga će ti Allah te bareke o ta'ala dat kad ti bude najpotrebnije. Pa molim Allaha te bareke o ta'ala da nas obskrbi izobiljem sabora koji ćemo znači, pretočiti u čitav naš život i biti zaštićeni u ovoj epidemiji raznovrsnih grijeha i biti spašeni i na dunjalku i na ahiretu. Allah da vam dadne svako dobro. Prenosimo vam selame iz Bosne, i iz drugih država. Hajra ima, alhamdulillah, budi se i budite veliki optimisti. Ođe zahmullah, hajr. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته